Quick and snow show. ZZZ. Snow xin chào các thính giả yêu quý đang nghe Quick and Snow Show. Có thể trong hơn 10 năm qua bạn đã nghe chương trình liên tục, cũng có thể là đứt đoạn và cũng có thể hôm nay là ngày đầu tiên mà bạn nghe thấy tên của chúng tôi. Vẫn không muộn và Snow muốn gửi tới các bạn lời cảm ơn và lời chúc cho một ngày cuối tuần tốt lành. Nghe Snow nói cứ tưởng như một thiên thần chúc phúc ấy chứ. <laughs> Giá mà các bạn nhìn được cái vẻ mặt của Snow lúc này không liên quan gì đến những gì mà cô nàng nói cả trời rét quá nên da mà tôi hơi nhăn thôi. Tưởng Snow vẫn dùng kem dưỡng da làm từ mồ hôi của Tần Lộc nên nó mới có mùi đặc trưng như thế. <laughs> Snow này cứ đùa mà ai chẳng biết Snow thơm như là là là thôi so sánh tốt đẹp mà Snow không so sánh gì cả đã bảo Quick bao nhiêu lần rồi Snow là độc đáo là duy nhất không trùng với ai bất kể là cái gì miễn so sánh Quick nói thêm nữa là Snow say goodbye Quick ấy. đâu dễ thế các bạn nhỉ một người mà ta đã quen biết từ hơn 10 năm nay không dễ gì chỉ một vài câu nói đùa vô hại mà lại chẳng nhìn thấy mặt nhau nữa ok người ta say goodbye vì những lý do tệ hơn nhiều Snow nghe này email của thảo nguyên vdta gmail com Em đã yêu anh rất chân thành, nhưng quá sai lầm. Thiếu chút nữa em đánh mất bản thân mình vì tình yêu ấy. Khi yêu người ta thường hay mù quáng, em công nhận điều ấy. Em biết mình đã mù quáng quá lâu, quá dài và chính điều đó đã làm em tổn thương rất nhiều. Em yêu nên với tất cả mọi thứ của người yêu, em đều chấp nhận hết. Anh không học vấn, không nghề nghiệp, không sao. Anh so đo tính toán ích kỷ ra trường lạnh lùng, em chấp nhận hết. Em lờ mờ nhận ra rằng anh không yêu em chân thành, rằng anh không tôn trọng em, rằng với anh em không là gì cả. Rồi thời gian sẽ thay đổi, có lẽ mình quá nhạy cảm, chỉ chút ít thôi mà, chấp nhận được. Em đã ba biện cho anh như thế hàng trăm lần, anh nói và em tin. Anh nói rằng cái con người bên trong anh không như thế đâu, anh nghĩ nhiều lắm nhưng không thể hiện ra rằng anh thương nhưng anh không biết nói như thế nào, rằng anh thương nhưng anh chỉ biết thương thôi. Anh thật đặc biệt, anh khác với những người khác. Em đã tự thuyết phục mình như thế rất nhiều lần. Cái niềm hy vọng lay lắt ấy thế mà cũng sống trong em dài lắm. Mỗi lần sự chịu đựng trong em tụt gần xuống đáy, anh lại nói vài câu thôi, thậm chí là vài từ, sự chịu đựng trong em lại dâng lên. Em tiếp tục lừa mị dần, nhưng trái tim ngốc nghếch của em cũng phải đi đến giới hạn của sự ngu ngốc để mà tỉnh ra. Em đã làm gì sai? khi chia tay người yêu nhiều hơn vẫn thường dằn vặt mình như thế cứ nghĩ mình cứ yêu thật nhiều để người ta hiểu và trân trọng tình cảm của mình để người ta biết quý biết giữ gìn nhưng có lẽ đó lại chính là sai lầm của em anh hất em ra và em vẫn mãi miết đứng chờ anh quay lại nhìn thương hại và em níu kéo anh bằng sự im lặng cam chịu yêu anh anh đi đến bên em và em ôm trầm lấy anh và vì thế nên anh mất hết sự tôn trọng dành cho em anh mất hết niềm hứng thú với tình yêu của những kẻ trai thích đi chinh phục anh lơ đễnh, còn em vẫn yêu anh nhiệt tình. Anh thấy thương thương, còn em thì khóc rất nhiều vì anh. Mỗi lần nói chuyện với anh, em muốn nói rất nhiều, còn anh ấy thấy mệt. Mỗi tháng em mong đến ngày gặp anh. Anh nói gặp nhiều làm gì? Sinh nhật anh, em muốn làm bánh gà tô tặng. Anh bảo anh không muốn tổ chức. Sinh nhật em, em mời anh đến nhà chơi ba lần. Anh nói không. Đã đến lúc cần phải nói lời tạm biệt. Tiếp tục thì em sẽ không nhận được gì ngoài đau khổ và tổn thương. Time to say goodbye. Và đó cũng là ca khúc của Sarah Brightman mà em muốn gửi tặng cho chính mình để em ghép những mảnh vỡ cho trái tim em có cơ hội được lành lặn để nó lại đập những nhịp mà tạo hóa đã kiến tạo ra. Cảm ơn anh chị rất nhiều. email gửi từ địa chỉ onlyhope101 số điện thoại 0973676 sao sao sao địa chỉ email tuyết mùa hè gạch dưới 2 tvk a yahoo.com gửi trường số điện thoại 0164975 sao sao sao sao thời gian đầu tôi đã nghĩ mình có thể quên ấy dễ dàng hơn nhưng không thể ấy à tôi đã cố sống tốt cười nói nhiều hơn làm cho mình bận rộn nhiều hơn nhưng mọi thứ vẫn không thể thay đổi được những suy nghĩ cảm xúc của tớ về ấy nó quá khó khăn có lẽ quyết định quên đi một người nhiều khi là quyết định đúng nhưng đó không phải là quyết định dễ dàng để quên ấy nhỉ nhưng giờ đây mọi thứ đã thay đổi tớ đã chấp nhận tất cả và thấy nhẹ nhõm hơn cho dù trong tớ ấy vẫn là một điều đặc biệt khoảng thời gian bên ấy vẫn là lúc tớ cảm thấy yên bình nhất xin lỗi ấy vì những gì tớ đã gây ra và hơn cả cảm ơn ấy vì đã xuất hiện trong cuộc sống của tớ và chưa khi nào biến mất ấy vẫn luôn ở đó mỗi lúc tớ vui hay buồn nhưng tớ không muốn cứ níu kéo ấy mãi như thế này khi mà chẳng có khi nào quay trở lại được như ngày xưa vì thế ấy hãy coi tớ như một quá khứ thoáng qua và cất giữ nó vào một nơi nào đó sâu thẳm trong trái tim nhưng đừng để nó mất đi hoàn toàn để cho tớ biết rằng tớ đã từng tồn tại trong ấy gửi đến ca khúc Nothing to Lose của Michael Learn to Rock ca khúc mà ấy rất yêu thích đã từng yêu ấy nhiều lắm tham gia vào câu lạc bộ kết bạn của Quick and Snow Club để được giao lưu kết bạn giữa các fan của Quick and Snow Show trong cả nước. Đặc biệt chính Quick và Snow sẽ là cầu nối xe duyên tình cảm cho các fan hâm mộ. Chưa hết, các bạn còn có thể tham gia bình luận, chia sẻ cảm xúc trực tiếp với Quick và Snow qua điện thoại và trên trang web qns.vn. Hình thức tham gia thì hết sức đơn giản, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp QS gửi 8768 hoặc gọi điện thoại đến số 1900 571 526 chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn. Này Quick. À. Người ta nói tình yêu là một sinh thể kỳ lạ, để nó đói thì nó sống mà cho nó ăn no thì nó chết. Điều đó cũng đúng thôi, nhưng mà nếu để nó đói quá thì nó sẽ đi ăn một thứ gì khác đấy. Hmm, như Snow ấy, có cho Snow ăn no thì Snow vẫn cứ đi ăn thêm một thứ gì khác. nói gì đấy là chuyện bỏ đói. Ừ, Quyết hiểu Snow như thế thì làm sao mà say goodbye với Quyết được Quyết nhờ. Nhưng đừng vì yên tâm tình cảm Snow dành cho Quyết mà trở nên tự phụ và ngủ quên trên chiến thắng đấy nha. Có nhiều bài học rất cay đắng đây. Email của bạn ở địa chỉ sự nghiệp là gì 86a.gmail.com Bao nhiêu nắng để làm khô một dòng sông, bao nhiêu mưa để cuốn trôi một sa mạc, bao nhiêu đêm để giết chết một nỗi nhớ, bao nhiêu cái hôn để đong đầy một tình yêu, bao nhiêu nước mắt để được tha thứ, bao nhiêu lần biết thế, nếu có thể, nếu như, để rồi. Gửi người tôi yêu. Cuối cùng thì cái thời khắc khủng khiếp mà anh linh cảm cả tháng qua cũng đã đến, thật chóng vánh. Nhưng dù sao anh cũng có một thời gian nếm trải nó rồi mặc dù trong thời gian ấy vẫn có những lúc hy vọng nhiều lắm chứ không như lúc này kết thúc anh không thể tưởng tượng rằng đến một ngày tình yêu của chúng mình lại chịu một kết cục như vậy tình yêu to lớn sâu sắc đến mức anh chưa bao giờ phải lo lắng hay suy nghĩ về nó chỉ duy nhất một điều là phấn đấu để vun đắp thêm cho nó mà thôi chẳng ngờ sau ba năm tháng cùng vượt qua những nỗi thăng trầm của cuộc sống sắp đến ngày được hưởng trái ngọt thì anh buộc phải dành trái ngọt ấy cho một người khác anh biết tất cả là lỗi lầm của anh, cũng vì quá tin tưởng vào tình yêu ấy mà anh đã để mất em lúc nào không biết. Để đến một ngày, em và tất cả người thân của em không còn chấp nhận anh nữa. Anh đau đớn lắm. Khi anh cố gắng làm mọi thứ để lấy lại những gì đã mất, thì tất cả đã quá muộn màng. Nhưng dù sao anh cũng được ăn ủi một phần, đó là em không cảm thấy đau đớn giống như anh. Em đang hài lòng với cuộc sống của mình. Như thế anh cũng bớt đau khổ phần nào, bởi vì hạnh phúc của em cũng chính là hạnh phúc của anh. Nhưng em à, em phải luôn ghi nhớ là không được dễ dàng bằng lòng với cái mà mình chưa thực sự hiểu về nó cố gắng bình tĩnh, cẩn trọng, chậm rãi trong từng bước đi của mình để có thời gian suy xét và đánh giá về nó trước khi có những quyết định xa hơn em nhé. Nhất định không được cam chịu hay chấp nhận bất cứ điều gì có thể gây đau khổ cho mình em nhé. Và một điều quan trọng, hãy nhớ đến anh nếu không may gặp phải chuyện buồn, đau khổ hay thất vọng về lựa chọn mới của mình em nhé. Đừng bao giờ tự chịu đựng một mình, như thế là không công bằng với bản thân mình vì em không bao giờ đáng phải chịu như thế em nhớ chưa em đã hứa với anh rồi đấy không được nuốt lời đâu hãy nhớ là nếu không may xảy ra cái điều giả sử ấy thì phải nhớ tới ngôi sao của em em nhé anh dù chấp nhận xa em nhưng sẽ luôn dõi bước theo em để biết chắc chắn em được hạnh phúc và anh vẫn chờ đợi trong mỏi mòn anh Quyết và chị Snowton, em nhớ anh chị gửi những lời tâm sự này của em đến người ấy là Lưu Thị Hiền, lớp KH8C, học viện hành chính với lời nhắn: Em à, hãy vững bước trên con đường em đã chọn, không có anh bước cùng. Cho dù thế nào thì anh vẫn mãi yêu em. Chúc em hạnh phúc. Cùng với ca khúc Legal House của Ed Sheeran. I'm gonna pick up the pieces and build a Lego house. things go wrong, we can knock it down. My three words have two meanings, but there's one thing on my mind. It's all for you. Mm. And it's dark in a cold December, but I got you to keep me warm. If you're broken, I will mend you, and I keep you sheltered from the storm that's raging on now. I'm out of touch, I'm out of love I'll pick you up when you're getting down And out of all these things I've done I think I love you better now I'm out of sight, I'm out of mind I'll do it all for you in time And out of all these things I've done I think I love you better now Now you by numbers and color you in. If things go right, we can frame it and put you on a wall. And it's so hard to say it, but I've been it before. Now I'll surrender up my heart and swap it for yours. I'm out of touch, I'm out of love. I'll pick you up when you're getting down. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm out of sight, I'm out of mind. I'll do it all for you in time. And out of all these things I've done, I think I love you better now. Don't hold me down. I think the braces are breaking, and it's more than I can it's dark in the cold December But I got you to give me warm If you're broken, I will mend you And I keep you sheltered from the storm that's raging on Now, I'm out of touch, I'm out of love I'll pick you up when you get down And out of all these things I've done I think I love you better now I'm out of sight, I'm out of mind I'll do it all for you and out of all these things I've done I think I love you better now I'm out of touch, I'm out of love I'll pick you up when you're getting up I'll pick you up when you're And out of all these email của ruanxiang lisan a gmail.com xin cho con một lần được thoát khỏi vòng tay yêu thương của bố mẹ để con được nếm trải những cay đắng của cuộc đời để con được học tập và làm quen với những thử thách để con tự mình đứng dậy mỗi khi con bị vấp ngã mà không có bố mẹ đứng cạnh nâng đỡ xin cho con một lần thôi chỉ một lần được tự do bay nhảy giữa cuộc đời mà từ trước đến nay con vẫn nghĩ nó thật tươi đẹp đầy nắng ấm và hoa tươi nhưng không con đã nhầm xa vòng tay của bố mẹ, giờ đây đứng giữa cuộc đời rộng lớn với hàng biển người và vô tận những khó khăn, con thấy bơ vơ lạc lõng mất phương hướng, chẳng tìm thấy một tia sáng nào dẫn đường cho con theo. Nhưng dù vậy, con vẫn xin được tự do làm những gì mình thích, tự do yêu thương để con được yêu những người mà họ chưa bao giờ yêu con. Con sẽ không hối hận khi cho đi mà không được nhận lại. Mặc dù lúc đó con đã không khỏi cô đơn cay cay sống mũi. Vâng, nhưng con cũng muốn được khóc vì một người nào đó một lần để con được biết vị mặn của nước mắt để con được thử thách cảm giác thế nào gọi là sự cho đi tình cảm, để con biết được rằng tình yêu mà bố mẹ đã dành cho con lớn như thế nào. Và cũng xin đừng sợ con bị vấp ngã hay bị tổn thương, vì nếu con không tổn thương và gục ngã, con sẽ luôn có một suy nghĩ rằng cuộc đời thật đẹp biết bao và thật buồn con sẽ vô tình làm tổn thương những người yêu con. Nhưng mọi thứ rồi sẽ qua thôi, con sẽ vẫn phải bước đi trên chính đôi chân của mình con biết mình sẽ chẳng bao giờ được che chở bảo vệ bởi bố mẹ và những người thương yêu con suốt cuộc đời. Sẽ chẳng có cái gì là vĩnh viễn, đúng không? Hôm qua và hôm nay là hai phạm trù khác hẳn nhau. Xin hãy đừng lo cho con, mọi chuyện rồi sẽ qua cả thôi. Con đã lớn thật rồi, 22 tuổi, cái tuổi mà con không chỉ biết lo cho riêng con mà con cũng phải lo cho cả bố mẹ, anh chị nữa đúng không? Chỉ còn vài tháng nữa là con sẽ tốt nghiệp, con hứa sẽ trở thành một người có ích cho xã hội. Hãy tin ở con, và xin anh chị hãy phát tặng cho bố mẹ em và những người thân yêu của em ca khúc Proud of You của Fiona Fung. Cảm ơn anh chị rất nhiều. bạn thân mến, để được nghe lại những chương trình Quick and Snow Show được phát sóng trên VOV Giao thông 91 MHz, các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 571 526 chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn hoặc truy cập website qns.vn. Email của Hoàng Tuấn Anh nk@gmail.com gửi người bạn thân nhất của tôi lạnh quá mùa đông năm nay lạnh thật thế là một năm nữa lại sắp đi rồi và hai chúng ta đã xa nhau được một năm rồi đấy bạn thân nhỉ một năm rồi nhanh thật Thế mà tớ cứ tưởng chỉ mới đây thôi chứ. Một năm qua cậu sống thế nào? Có vui không? Ở Việt Nam giờ này chắc cũng đang lạnh lắm. Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Bạn thân ơi, ước gì cậu vẫn còn ở bên tớ thì tốt biết mấy. Tớ sẽ không sang Nga học đâu. Rồi hai chúng ta sẽ lại mặc những bộ quần áo giống nhau, cùng nhau đi trên con đường quen thuộc, trao cho nhau những hơi ấm của mình và cùng suýt xoa. Lạnh quá. Nhớ lại những lần đó vui thật, bạn thân nhỉ. Một năm rồi tớ không còn được nghe thấy giọng nói dịu dàng nhẹ nhàng truyền cảm trong veo của cậu nữa Ngày tớ chuẩn bị sang Nga, những lúc đó cứ nghĩ đến một ngày mai không có cậu bên cạnh là tớ lại chẳng biết làm gì nữa cả. Ngày mai đến lớp, ai sẽ ngồi cạnh tớ đây? Bạn bè mới, thầy cô mới, lớp học mới, ngôi trường mới và mọi thứ với tớ tất cả đều mới. Chỉ tiếc là không có cậu ở bên cạnh tớ mà thôi. Ai sẽ cùng học với tớ đây? Ai sẽ cùng tớ đi trên con đường quen thuộc và cùng nhẩm lại những câu tiếng Nga mới học đây? Và ai sẽ là người ở bên tớ mỗi khi tớ có tâm sự hay có chuyện vui chuyện buồn đây? Bạn thân ơi, có phải cậu đang chơi trò trốn tìm với tớ không? Tớ thua rồi, tớ không tìm thấy cậu, cậu ra đi. Bạn thân ơi, cậu có biết rằng không có cậu bên cạnh tớ cảm thấy cuộc đời này thật trống rỗng và buồn tẻ đến mức nào không? Lúc đó tớ đã rất buồn, không bước tiếp ra sao và tưởng chừng không thể đứng dậy được nữa. Chắc duyên trời đã định sẵn hai chúng ta không có duyên được ở bên nhau. Bạn thân ơi, tớ chưa biết được tớ sẽ như thế nào trong tương lai, nhưng tớ sẽ cố gắng, tớ sẽ cố gắng là cậu thứ hai trên đời này. Tớ biết còn rất nhiều trông gai thử thách đang đợi tớ phía trước, nhưng cậu vẫn luôn ở bên tớ, luôn cổ vũ động viên tớ đúng không? dù thế nào đi nữa chúng ta sẽ vẫn mãi là bạn thân như ngày xưa khanh nhé anh chị thân nhớ anh chị gửi tặng em và bạn ấy ở địa chỉ thảo nguyên xanh gạch dưới 120691 a yahoo.com.vn ca khúc Season in Sun của Westlife với lời nhắn chúng mình mãi là bạn thân khanh nhé cảm ơn anh chị nhiều to you, my trusted friend.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 Now that the spring is in the air, little children everywhere. When you see them, I'll be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the wine and the sun, like the seasons have all gone. We had joy, we had seasons in the sun, but the wine and the song, like the seasons have all gone. Yeah, yeah, yeah. Goodbye, Michelle, my little one. You gave me love and helped me find the sun. And every time that I was down would always come around and get my feet back on the ground.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 email của Sky DS ở địa chỉ foreveronelovez@yahoo.com.vn. Có thể hôm nay với em anh là điều gì đó quan trọng. Có thể hôm nay anh đã yêu em. Có thể hôm nay xung quanh anh mọi thứ đều tươi đẹp. Có thể cuộc sống hôm nay sẽ đẹp nhưng ngày mai, ngày mai sẽ thế nào? Ngày mai em sẽ bước qua anh như người đâu có quen biết. Ngày mai em yêu ai khác. Ngày mai cuộc sống xung quanh anh sụp đổ mọi thứ đều sẽ thay đổi thay đổi hoàn toàn từ từ có những điều thay đổi từ nhỏ đến lớn nó ảnh hưởng đến cuộc sống của riêng ta và cũng chẳng ảnh hưởng đến ai sau những vấp ngã thì ta lại đứng dậy thường là thế đôi khi cũng chẳng cần phải dậy vì ta đâu có ngã mà ta chỉ nghĩ là ta đã ngã thôi mọi thứ cũng đã qua và cuộc sống trở về cái vốn có của nó em và anh đã chẳng còn là gì nữa cả mong là gặp nhau thì cũng sẽ mỉm cười và chào hỏi thế thôi nhận ra được lỗi lầm nhưng cũng chẳng làm gì cả đôi khi cái sai đến từ sự vô ý thiếu suy nghĩ hay là vô tâm nghĩ là cái điều mình làm được là sự chấp nhận đồng ý là nó đúng nhưng chưa chắc đã là như thế một buổi chiều rét ngồi trên căn gác thượng xưa cũ và nhìn về những ngày đã qua anh cũng phải cười vì sự ngu ngây vì tình yêu đấy có lẽ nó sẽ là một bài học quý giá cho anh cho em thôi nhé gấp lại một tình yêu và ta bước tiếp lùi một bước để trở về cái thủ chưa yêu cùng với các khúc pretend I'm sorry This time I think I'm to blame It's hard I love all your sounds, and baby, the way you make my world go round, and I just wanted to say. I'm sorry. Every single day, I think about how we came all this way, the sleepless nights and the tears you cried. It's never too bạn hãy tham gia vào câu lạc bộ kết bạn của Quick and Snow Club để được giao lưu kết bạn giữa các fan của Quick and Snow Show trong cả nước. Đặc biệt chính Quick và Snow sẽ là cầu nối xe duyên tình cảm cho các fan hâm mộ. Chưa hết, các bạn còn có thể tham gia bình luận, chia sẻ cảm xúc trực tiếp với Quick và Snow qua điện thoại và trên trang web qns.vn. Hình thức tham gia thì hết sức đơn giản, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp QS gửi 8768 hoặc gọi điện thoại đến số 1900 571 526 chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn. Sáng nay ra đường Quyết có va phải ai không? Không Làm việc ở kênh giao thông nên Quyết đi đứng nhã nhặn lắm <laughs> À mà Quyết chẳng va vào ai chúng lại đang tự nhiên đi thì có một cô bán cam Đi xe loạn choạng thế nào ấy mà đánh đổ cả rổ cam ra đường Vậy là mình nhặt hộ lên thôi Cô ấy có xinh không? Ai mà biết được Trời lạnh bịt kín cả mặt ừ, Có khi lại là một bà già ấy chứ <laughs> Bà già thì sao mà phải thời dài Thở dài cho cái duyên của Quick thôi. Người ta chỉ đi ngang qua nhau một giây mà còn nên duyên. Đây Quick đã ga lăng đến thế mà lại còn gặp phải một bà già. Ai? <laughs> Ai mà chỉ đi ngang qua nhau một giây mà đã thành duyên nào? sạo Không sạo nghe đây này. Mình đã từng tin rằng khi một con người bắt đầu chào đời thì người yêu của họ đã được định sẵn đâu đó trên trái đất này, để rồi đến một ngày nào đó hai người đi ngang qua nhau, họ sẽ va vào nhau như mấy bộ phim điện ảnh vẫn thường là như vậy. Và rồi câu chuyện bắt đầu sẽ bắt đầu những tháng ngày nhớ thương khi mà mỗi buổi sáng thức dậy đã vội vã kiểm tra điện thoại xem có ai đó chúc mình một ngày mới tốt lành không và lúc tối về lại lặng lẽ cùng nhau nghe bản nhạc ấm áp trong một quán cà phê quen thuộc nào đó, lặng lẽ nhìn nhau và lặng lẽ khiến cho nhau cảm thấy hạnh phúc. Mình cũng đã từng tin rằng khi yêu thương ai đó hết lòng thì bạn sẽ được đáp lại từng tin vào những tình yêu bắt đầu bằng sự chờ đợi đôi khi cuộc chờ đợi sẽ kéo dài rất lâu 3 tháng 3 năm hay thậm chí là 10 năm 20 năm nhưng rồi phía bên kia sẽ nhận ra rằng tình yêu không bắt đầu từ những rung động ngây ngô mà nó bắt đầu bằng những tình cảm chân thành cuộc tình có thể bắt đầu muộn hơn một tí nhưng con người đã bắt đầu chín chắn hơn trong suy nghĩ và hành động những người già lụi cụi vậy mà yêu đằm thắm hơn, da diết hơn những người trẻ, bởi họ đã đi qua hết một chặng đường đời, đủ để nhìn nhau không phải bằng những món đồ hiệu bên ngoài, bởi mái tóc óng mượt như tơ, làn da mịn màng như da em bé, mà họ nhìn bằng trái tim, mà trái tim thì nào có nói dối bao giờ. Và mình đã từng tin rất nhiều thứ, đủ để sống, đủ để mộng mơ và đủ để yêu. Hay đó không hẳn là yêu mà chỉ là những gì mình vẽ nên cho chính mình đủ để một đứa trẻ có thể ấp ủ về một ngày mình sẽ đến nơi có người mình yêu và yêu mình khi ấy, mình sẽ thôi những tháng ngày lang thang một mình trên khúc đường Hà Nội, đôi lúc chỉ để chạy vòng quanh, không đến nơi nào cả, chỉ là chạy vòng quanh. Mình sẽ không phải ngồi một mình trong quán cà phê và bắt đầu nhấm nháp cái chất đắng từ từ trôi vào cuống họng. Dạo quanh nhà sách và bắt gặp cái tựa khiến mình phải ngần ngơ. Giá đâu đó có người đợi tôi. Ừ thì biết đâu mình vẫn chưa sống đủ, chưa yêu đủ nên vẫn chưa đến được nơi đó và mình lại bắt đầu tin, bắt đầu hy vọng vào những ngày mai, dù mình vẫn chưa biết được rằng đâu đó là ở đâu. Email của Trần Nhật Hằng ở số điện thoại 098291xxx ở địa chỉ trần nhật hằng a gmail.com cùng với ca khúc Set Fire to the Rain của Adele. mến, để được nghe lại những chương trình Quick and Snow Show được phát sóng trên VOV Giao thông 91 MHz, các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 571 526 chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn hoặc truy cập website qns.vn. Email của Bùi Thị Kiều Nga ở số điện thoại 01692 297 xxx ở địa chỉ winbros in the rain 999 a yahoo.com gửi Lê Tùng ở số điện thoại 01683 3400 xxx bạn thân mến, đã gần một năm rồi chúng ta chưa một lần dù chỉ nhìn thấy nhau từ xa. Chúng ta một người ở miền Bắc và một người ở miền Nam. Không, chỉ là chúng ta không thể nào biết được người kia đang ở đâu. Chúng ta thậm chí đang cùng nhau ở trong một thành phố rất nhỏ. Người ta nói rằng tình yêu chân thật giữa biển người vẫn tìm thấy nhau. Nhưng chúng ta có điều gì để tìm thấy nhau giữa biển người đó? Tôi chỉ có một điều duy nhất là ký ức của tôi. Tôi sợ một ngày nào đó thức dậy sẽ không thể nhớ bạn là ai, nên ngày nào tôi cũng nhớ bạn một người bạn của tôi nói rằng nhớ một cái gì nghĩa là học thuộc lòng nó và tôi học thuộc lòng bạn. Bất cứ lúc nào tôi không thể ngăn nổi mình thôi nghĩ về bạn. Tôi vẫn nhớ lần cuối cùng tôi gặp bạn là mùa đông năm trước vào một buổi tối rất lạnh. Chúng ta ngồi im lặng cạnh nhau và tôi cảm giác thấy ánh mắt cô đơn của bạn. Có sao đâu nếu bạn nói rằng bạn không muốn cô đơn và muốn tôi ở bên bạn, tôi sẽ chẳng ngại ngần gì đâu. Giống như ngày còn nhỏ, tôi vẫn ngồi cạnh bạn trên bữa bàn học của chúng ta, im lặng và sẽ chẳng phiền bạn đâu chỉ cần tôi thấy bạn đang bình yên, đôi khi tôi vẫn nhớ những ngày tháng ra diết ấy, nhưng làm thế nào trẻ lại được? Tôi không thể tìm lại một hình ảnh cậu bé của tôi ngày xưa, ấm áp và bình yên. Có phải rằng bà Chuối Tuyết đã đem trái tim của bạn đi thật xa? Đó chỉ là những mộng mơ của tôi, vì rằng không phải bà Chuối Tuyết đã đem bạn đi, mà chỉ là trái tim bạn đã thay đổi. Nếu như tôi có thể kéo bạn ra khỏi nơi bóng tối lạnh lẽo ấy, nhưng mọi việc tôi có thể làm là ngày ngày học thuộc lòng về bạn và đôi khi nhắn tin cho bạn để biết rằng bạn và tôi đang tồn tại, mặc dù tôi biết bạn sẽ chẳng trả lời. Nhưng mỗi khi máy báo rằng tin nhắn đã gửi, tôi cũng đã hài lòng lắm vì bạn vẫn ở đây thôi. Những lần nhắn tin với bạn vào buổi tối, bạn vẫn nói mình ngủ trước đây. Ban đầu tôi hụt hẫng, nhưng sau này tôi biết được rằng đi ngủ sau bạn, biết là bạn đã ngủ rồi là một điều làm tôi thấy bình yên vì đã dõi theo giấc ngủ của bạn. Vào mỗi mùa đông, tôi vẫn là người đi ngủ sau bạn và sẽ luôn cầu chúc cho bạn những giấc ngủ yên bình Tôi sẽ là chiếc gối và bạn có thể dựa vào nếu cuộc sống này làm bạn mệt mỏi. Cái rét này đến muộn quá và sẽ ra đi rất muộn bạn à. Cùng với ca khúc From Sarah With Love của Sarah Connor. But so many tears in the rain fell the night you said that love had come to you. I thought you were not my kind. I thought that I could never fear for you. Fear for you. passion and love you were feeling and so you left for someone new and now that you're far and away i'm sending a letter today train to catch before it's gone. And I'll keep on waiting and dreaming you're strong enough to understand. As long as you're so nhau mà phải chia tay thì thật đau khổ Quyết nhờ Ngang trái Sao? Quyết bảo sao? Ngang trái chứ sao? Đau khổ tất nhiên còn hơn cả đau khổ chứ Nhưng phải chấp nhận thôi nếu không thể làm khác được Và Quyết đã nhiều lần không thể làm khác được Quyết chấp nhận và Quyết vẫn sống tốt Một cánh cửa khép lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra Nếu như Quyết chịu khó gõ như này này Nhưng mà này chỉ có gõ thôi chứ không được đập ầm ầm đâu nhá cứ đi thì sẽ đến, cứ gõ thì cửa sẽ mở, miễn là bạn còn có niềm tin và hy vọng đôi khi chia tay lại là sự giải thoát có người bảo chia tay là khoảnh khắc nặng nề nhất của cuộc đời nhất là chia tay người mình yêu thương nhưng nếu chia tay là sự giải thoát cho cả hai thì tại sao không chia tay để bắt đầu một cuộc sống mới chia tay không phải là ngừng yêu thương cũng như thất bại chỉ là sự trì hoãn của thành công là thành công đến muộn mà thôi ừ thế là hai tháng rồi hai tháng kể từ ngày mình chia tay hai tháng từ lúc bắt đầu bước chân nặng chịu, không biết đó là sự thật hay không hai tháng trước đúng như thế này trời lạnh hôm đấy anh ngủ ngon mong là sớm mai chỉ là giấc mơ nhưng không đó là sự thật một sự thật chắc chắn em và anh đã chia tay ừ thì chia tay đồng nghĩa với việc ta sẽ không lo lắng cho nhau quan tâm nhau giúp đỡ nhau và yêu nhau có thể không còn đi chung một con đường có thể em muốn chia tay vì em không tìm thấy tình yêu và em rời bước người ta bắt đầu mọi thứ từ những điều đơn giản và kết thúc nhẹ bẫng như chưa từng có gì một ngày kia khi ta gặp lại nhau em sẽ cho anh một câu trả lời hoàn thiện anh sẽ chẳng dám hỏi em người ta yêu em thế nào người ta có tốt với em không bên họ mùa đông này có ấm không em ra sao và rồi có lẽ em sẽ trả lời anh đó là một bàn tay một tình yêu và em đang yêu như thế thì tim anh đau lắm vì thế ta cứ bước tiếp thôi hôm nay ngày mai và ngày xa nữa ta sẽ gặp lại nhau ở đâu đó lúc mà con tim đã trở về nguyên vẹn gửi tới muối ớt chấm cóc xoài a yahoo com vn ca khúc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 Đặc biệt chính Quick và Snow sẽ là cầu nối xe duyên tình cảm cho các fan hâm mộ. Chưa hết, các bạn còn có thể tham gia bình luận, chia sẻ cảm xúc trực tiếp với Quick và Snow qua điện thoại và trên trang web qns.vn. Hình thức tham gia thì hết sức đơn giản, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp QS gửi 8768 hoặc gọi điện thoại đến số 1900 571 526 chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn. and snow show.